Book 2 73 73 73ได้รับ อนุญาต Daj. móc coś wolno mieć pozwolenie móc coś wolno mieć pozwolenie คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Czy możesz już jeździć samochodem? Wolno ci już jeździć samochodem? Czy możesz już jeździć samochodem? Wolno ci już jeździć samochodem? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Czy możesz już pić alkohol? Wolno ci już pić alkohol? Czy możesz już pić alkohol? Wolno ci już pić alkohol? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Wolno ci już samemu, samej, jechać za granicę? Czy możesz już sam, sama jechać za granicę? Czy wolno ci już samemu, samej jechać za granicę? อนุญาต ได้ Można wolno mieć pozwolenie. Można wolno mieć pozwolenie. เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Czy możemy tutaj palić? Wolno nam tu palić? Czy możemy tutaj palić? Wolno nam tu palić? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ czy można tu palić? Wolno tu palić? Czy można tu palić? Wolno tu palić? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Czy można płacić kartą kredytową? Wolno płacić kartą kredytową? Czy można płacić kartą kredytową? Wolno płacić kartą kredytową? จ่ายเช็คได้ไหมคะ Czy można zapłacić czekiem? Wolno płacić czekiem? Czy można zapłacić czekiem? Wolno płacić czekiem? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Czy można płacić tylko gotówką? Wolno płacić tylko gotówką? Czy można płacić tylko gotówką? Wolno płacić tylko gotówką? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ Czy mogę zadzwonić? Czy mogę zadzwonić? ขอถามอะไรได้ไหมคะ Czy mogę o coś zapytać? Czy mogę o coś zapytać? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ Czy Mogę coś powiedzieć? Czy mogę coś powiedzieć? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ On nie może spać w parku. On nie może spać w parku. เขานอนในรถไม่ได้ On nie może spać w samochodzie. On nie może spać w samochodzie. On nie może spać na dworcu. On nie może spać na dworcu. เราขอนั่งได้ไหมคะ Czy możemy usiąść? Czy możemy usiąść? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Czy możemy dostać kartę dań? Czy możemy dostać kartę dań? Czy możemy zapłacić osobno? Czy możemy zapłacić osobno?